Денес би сакал да зборуваме за некои битни столбови на реформацијата. Споменавме еден, не самото проучување на утренските стихови. Кој беше тој? Писмото се толкува со писмо. Значи, било кој текст, ако е по-нејасен. Од Светото Писмо се толкува со други текстови од Светото Писмо, кои што се однесуваат на истата тема. Зборуваат на истата тема. Ако некоја ще го пробале ова, ќе видите колко е, колко е тоа лесно и колко, колко се разјаснуваат нејасните текстови во Библијата. Дори можеме да се послужиме со некои примери. Ова начало или принцип се врзува за првиот принцип на реформацијата, кој што, бидеќи реформацијата започнала во 16. век, во крилото на католичката црква, во време кога и црковен јазик, и јазикот на христијанската теологија бил латинскиот јазик. Така многу начала на, на протестантската реформација се изразени на латински јазик. Првото најголемо значи, начало, кое што протестантите, реформацијата поточно, го поставила на латински гласи сола скриптура, што значи само писмото. Само писмото што? Само писмото е единствениот авторитет за верата и доктрината. Протестантската теологија била реактивна теологија. Се јавува како реакција на што? На католичката теологија, на папската теологија. Според тоа, кога, кога представите велат само писмото, на што е тоа реакција? А, така. Значи, зашто тие нагласиле само писмото? Затоа што црквата велела дека учители и авторитети за и откровенија или извори за верската вистина се Светото писмо и црковното предание. Е, сега, за жал, под црковно предание може да се мисли се и сешто. Може да се мисли на автентично предание кое што потекнува од апостолите, а не е запишено во Библијата. Затоа што самиот Јован не ли вели, има уште многу работи што Христос ги кажа и ги направи, кои што не ги собира, ако кога сите би се запишувале во, во сите тогаш постоечки книги. Има многу вистини кои што ги поучувале црковните оци од раното христијанство, па некои од нив и подоцна. Меѓутоа, самиот израз црковно предание, тука може значи, да се злоупотреби и тоа многу лесно и да се, да се тури во него и се што треба и се што не треба. Многу е лесно да се злоупотреби изразот црковно предание. Многу лесно е да се воведат елементи кои што противречат на писмото, особено во времето кога писмото и онака не било достапно на народот, кога луѓето и онака не биле многу-многу воведени во проучување на Библијата, ниту ја имале, ниту ја поседувале Библијата. Во средниот век Библијата била во толку редки примероци, особено пред печатот, значи пред 15-тиот век. Што кажавме дури и Мартин Лутер во 16-тиот откако станал доктор по теологија, откако бил ракоположен и поставен, значи како теолог и учител и проповедник и пастор и свештеник во Витенберг. Во црковната библиотека во Витенберг, значи, после сето тоа, тој прв пат, прв пат се запознава со Светото Писмо, и тоа со латинскиот превод. Библија Сакра Вулгата. Па што проучувал пред тоа, ако како доктор по теологија прв пат тогаш се запознава со Светото Писмо? нам би, тоа би ни изгледало многу чудно во денешно време. Нели? Но да не се правиме. И денес се прави истата грешка. Како што слушнавме, мнозина веќе почнуваат на запад веќе одамна и да, се, да ги крштаваме во нашите цркви без темелна подготовка и темелно познавање на основните вистини од светот се разбер, не зборуваме за некои потлавоки проучувања, но за основните вистини, барем за нив. Зато прасанте рекле сола скриптура. И, како додаток на тоа, значи само писмото и ако постои проблем како да се толкува некое писмо, значи некој текст, некој стих од Светото писмо, Писмото се толкува само со писмо. Што вели Библијата во дела 17 глава? Зошто евреите од синагогата во Вереја биле помудри од оние во синагогата во Солун? Да го прочитаме тој стих, бидеќи е битен. Еве кои се наречени мудри во Библијата. Дела 17 глава. Дела на апостолите 17 глава. Почнуваме да читаме од 10 стих. А браката веднаш преку ногта ги упатија Павле и Сила кон Верија. Тие, кога пристигна, отидува во јудејската синагога, како што вообичаено правил. Во некој град, каде што има синагога, каде што има евреј, апостолите проповедале прво таму. Верувам, се, се секавате на јудејската синагога во Верија, ние кои што бевме пред 15 години последен пат. покрај еден брз поток, секаде да евреите ги градиле своите синагоги покрај река. Знаете Скопската синагога каде се наоѓала? Кај што се стоковната куќа Илинден. А, значи, близина на Вардар, на реката. Не знам дали успеале во тој период се трудеа од еврејската земја да го да си го поврадат тој имот таму, по пат на денационализација има некои проблеми, како што ми кажуваше тогашниот председател на еврейската заедница во Скопје. Не знам што направили, дали успеале, меѓутоа, веројатно, наместо тоа им е дадена локацијата, повторно близо до Вардар, каде што е направена, изградена ко мемориалот на Холокаустот. Да. 11 стих Овој превод вели, овие беа поблагородни од солуњаните, помудри. Велат старите преводи и оригиналот. Тие го примија словото со голема усрдност и секој ден го проверуваа писмото, за да се уверат дали е тоа така. Видите, зашто се наречени мудри евреите од оваа синагога, од Верија? Или македонците го викаа Бер, тој град. Тие, оно што Павле им го проповедал, не го проверуваа со изреките и учењата на познатите еврейски рабини, кои што подосно ќе бидат собрани во Мишна и заедно со дополнителни нови генерации еврейски рабини после Христа, заедно со нивното толкување на Мишната, Гемара наречена, ќе го формираат Талмудот. Во Христо време не постал Талмудот како пишена книга, меѓутоа многу што од содржината на Талмудот постоела како успено предание, како наука на еврејските рабини што живееле во тоа време и пред апостолските пред апостолското време. Тие, значи, не, не го проверува Павловото учење, Павловата проповед, не ја проверува со своето јудејско предание, со мислењето и учењето на големите раби. Не се затоа наречени мудри, туку сето тоа што го слуша од Павла и Сила, секој ден го проверува со писмото. Дали е тоа така? Директно со писмото. Писмото, тоа бил само Стариот Завет во тоа време. Од битие до Малахија. Можеме да прочитаме многу други текстови. Дали се подсетиме што самиот Павле му кажува на, му пишува на Тимотеј во врска со писмото. Кај се наоѓа тој текст, се кавате? Втора Тимотеј 3, 16 да да отвориме таму. Еден од исто така непознатите новозаветни стихови кои што се често пати се наоѓаат во основните лекции за подготовка за крштевање. Тимотеј бил евреин, но по мајка и по баба од мајчина страна. Павле ги споменува и нив по име. Татко му бил незнабожец, Павле вели грк, што ние знаеме, што значи тоа? Грк значи во Новиот Завет незнабожец. <laughs> Не, не значи националност, не мора да бил <laughs> грк, буквално. Но ако бил незнабожец, бил грк. Кога Тимотеј го запознава Евангелието, тој не бил се уште обрезан, Павле го обрезува, за да не се бунат евреите од неговата околина во денешна Турција. Меѓутоа, Тимотеј, иако не бил обрезан, значи до можеме да речеме слободно до својата рана младост, сепак имал нешто многу побитно од мали нозе, примено како воспитување во својот живот. А што било тоа? Значи, втора послание до Тимотеј, втора глава, Да го почитаме Јас би сакал во втората глава да го прочитаме 15-тиот стих, пред да преминеме на 3.16. 15-тиот стих од втората глава, видите што вели апостол Павле, погрижи се пред Бога да се докажеш како работник, кој нема од што да се срами, кога верно го проповеда Словото на вистината. Значи, ако Ако верно се проповеда Словото на вестината, од никогаш нема да бидете посрамени, од ништо. А што се вели, а од непристојни и празни зборови бегај, зашто ти ги бадат луѓето уште повеќе кон безбожност и така натаму. Е сега, трета глава. Значи, повторно би сакал да прочитам од пред 16 стих, 14 стих Значи, прво вели, а лошите луѓе и лажливците ќе напредуваат во злото, како заблудувачи и заблудени, но ти, 14 стих од третата глава, но ти остани во тоа што си го научил и што ти е поверено, знаејки од кого си го научил. Бидејќи, 15 стих, бидеќи уште од малечок ги познаваш светите списи, свети, светите писанија, што може да те направат мудар за спасение преку верата во Христос Исус. Повторно, каде се наоѓа мудроста? Мудроста не се наоѓа во верските книги на, повторно ке речам, верни учители, автори, оци, рабини или денешни теолози и проповедници. Мудрост се наоѓа во Божијето Слово. Како што евреите од верија биле мудри, затоа што секој ден проверуваа во писмото дали е тоа така. Тимотеј добива совет од својот учител апостол Павле, кој што од малечо ги познавал светите писма што можат да го направат мудар за спасение преку верата во Христос Исус. До нив да се држи, и сега 16-тиот и 17-тиот стих. Целото писмо е од Бога вдахновено и полезно за поука, за казнување или карање, укор, поправање и поучување во праведност, за да биде Божиот човек усовршен и совршено подготвен за секоје добро дело. Замислите за што се може да ве оспособи и квалификува Светото Писмо. Замислите как замислите секој христијанин да беше ваков. Да биде Божиот човек усовршен и совршено подготвен за секој добро дело. Во Светото Писмо, значи, постои сила која што може да ве направи совршени. Што рече самиот Господ? Бидете совршени, како што е совршен вашиот небесен Отец. Така завршува, ли? Петата глава од Матеј во говорот на блаженството. Што значи совршен во Библијата? комплетен, целосен. Цело е кога се има се. Значи, нефаличен. Дали веруваме во совршенството? Дали веруваме во христијанското совршенство? Дали тоа тоа нешто можно? Мнозине да велат, христијанството совршество не е возможно во овој живот и во овој свет. Дури после Христовото доаѓање. Дали тоа вистина или не, што мислите? Светото писмо веќе ја содржи сета мудрост која што може да не направи совршени. Пошајате колку копаме и колку, колку примаме од, од неја секојдневно да во нашиот живот. Тука ќе завршиме за денес, за вечер. Мислам дека реформацијата не погреши кога стави нагласок на Светото Писмо како единствен учител и авторитет во нашиот живот. Нема да погрешиме, повторно ќе речем, има многу корисни, многу убави работи во делата и на црковните оци, и на многу денешни теолози и учители. Мегутоа, нема да погрешиме, ако сето тоа го занемариме. Нема да погрешиме, ако сето тоа сме го пропуштиле. Зато што Светото Писмо, како прво е толку обемно, толку широк домен за проучување, што ние доволно е само Библијата да ја проучуваме, нема да бидеме сиромашни во знаење. Кога само Библијата биде проучувале, нема да бидеме фалични. Затоа што Павле вели, ќе бидеме комплетни, може да не усоврши и да не подготви за секое добро дело. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.